Я не боюся війни. За мною правда. Я утверджуся один раз і назавжди. І вже нікому ніколи не захочеться будувати на мені кар'єру. І потім я тихцем весь цей час продовжував роботу над проєктом. Уже все готове, навіть план. Я виготовив його сам, без макетчиків, розумієш? Це був зовсім інший Сергій, ще не знаний їй. Вона подивилася на нього майже з острахом. Ага, так, він не може без архітектури. Вона її суперниця. А десь далеко зринула чорна крапка. Без архітектури чи без успіху. Ні, ні, подумала це гидко. Він відстоює свою честь, свою правду. Але хіба не можна жити без цього? Сергію, я готова на муки на злигодні, а ти хіба ні? Прошу без істерики. Піди й сядь біля чоловіка. Мабуть, її найдужче вразило оце біля чоловіка. У неї ледве вистачило сил підвестися і перейти до сусіднього столу. Вечірко зупинився біля дверей директорового кабінету. Завтра ще одне засідання в справі ірші, мабуть, остаточне але в ній щось вельми невизначене. Сьогодні Ірша поводився з ним погордливо, майже грубо. Збирається захиститись? Чим? Чи знає це директор? Може, скаже йому? Все-таки вони тоді першого разу йшли в одній ударній групі. Ну, не те, щоб у одній. Вечірко відчував, що майдан мов би, бридиться ним і в той же час трохи боїться його. Так і боїться. Всесильний директор, котрий може винести йому догану, не сплатити прогресивки, навіть звільнити з роботи, трохи боїться його. Боїться показати незгоду з тією лінією, яку зайняв він. Хотів зайти до Тищенка, не одважився а мабуть, треба б зайти. Ніхто не бачить, можна і покаятися тимчасово, адже невідомо, хто виграє. Тоді першого разу все було насичене розгромом. Тепер і про надмірності стало писати менше. Може, все-таки покаятися? На душі гиденько, але то нічого. Вийшов без кабінету трохи поносив тугить і все забулося б. Був би знову в виграші. Звичайно, виграш малий. Розумів, немає в нього розмаху, сміливості, ризику. Точить серце, чистолюбство, заздрість. Вони великі, заповнили все серце а от сміливості й ризику бракує. На тих зборах він пішов навпрошки, бо підготувався і був упевнений у перемозі, а потім все примеркло. І тепер оцей виступ міністра. Йому довелося довго чекати. Спочатку до директора зайшли якісь поважні замовники. Потім хтось з Держбуду. В нього в приймальні взагалі крутиться багато відвідувачів. Суміжники, спеціалісти по матеріалах, свої співробітники. Врешті перечекав усіх. Несміливо, з опущеними очима переступив поріг директорського кабінету. Несміливість ця не до кінця справжня.